Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում յոգական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում ԼՂ կառավարությունում վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի մասնակցությամբ կայացել է խորհրդակցություն, քննարկվել են βέρքահավաքի նախապատրաստական աշխատանքները։ Մասի 12-ին գյուղվորտի պատասխանատուների եւ շրջվարշակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ հրավիրվել է խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են հացահատիկային մշակաբույսերի, βέρքահավաքի, հակահրդեհային կանխարգելիչ միջոցառման կազմակերպման եւ առաջկա այլ անելիքների հստակեցման հետ կապված հարցեր։ Ողջունելով ներկաններին ԼՂ վարչապետն ասաց, որ հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակը չպետք է խոչընդոտի, որ เป զի βέρքահավաքի հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքները ընթանան իրենց հունով։ Հարգելի գործընկերներ, նախորդ ունեմ ողջունել այսօրվա խորհրդակցության նպատակն է առաջին հերթին գնահատել իրավիճակը կապված Բերքահավաքի եւ Հակարդեայի միջոցառումների եւ երկրորդը հստակեցնել մեր անելիքները, որտեղ ժամանակ շատ քիչ ունենք, ընդհանրեն օրերով հետո սկսվելու է Բերքահավաքը, ոչ միայն անկորուստ հավաքելու, այլ նաեւ Բերքը ժամանակի նորմալ պահեստավորելու, իրացնելու, մթերելու այդ ամբողջ քաղաքականությունը։ Իհարկե գնային քաղաքականության մասին այսօր մենք չենք խոսել, որտեղ շատ շուտ է, փոքր կներկայացնեմ տեղեկություններ եւ պլանավորվող մեր կողմից գործիքակազմը ինչ ենք անելու, իսկ մնացածը արդեն հետագայում ըստ շուկայի իրավիճակից։ Ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ աշխատանքներ որոշ կատարվել է, փորձել եմ այսօր երի ընթացքում լինել տեղերում անձամբ տեսնել, բայց աշխատանքներ կատարված է, որը չի կարելի համարել բավարար։ Այստեղ որևէ մեղադրանք կամ դժգոհություն հայտնելու իրավունք չունեմ, իրավիճակից կախված, կսած մասնագետների, տեխնիկայի եւ այլն ամբողջը ուղղված էր առաջնագծի աշխատանքի իրականացման եւ սահմանի պահման, բայց մենք պարտավոր ենք եղած ժամանակահատվածը շատ արագ աշխատանք կատարել, օպերատիվ աշխատանք կատարել եւ սկսել վերք հավաքը։ Նշեմ, որ կոմբայների առումով մենք համապատասխան պայմանավորվածություն ունենք ձեր բերված Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարարության հետ, այդ հարցով էլ կփորձենք ավելի շուտ բերել տեխնիկաները, որտեղ օր առաջ պետք է մենք սկսենք հունձը, ինչ որտեղ նաև օգտագործելու պարոն Բաշյան չորանոցը, որտեղ առաջնագծում տարածներ կա, մենք չպետք է նայենք 4 թե թաց վիճակին, որտեղ ինքը արդեն վտանգ ունի, եթե մենք շուտ չհնձենք, խնդիր ենք ունենալու։ Դրա համար մենք պետք է արագ դա կատարենք։ Իսկ նույն ծորեն գարին երբևէ մենք չորանոցով չենք չորացել, բայց այս տարի ցոմա անհրաժեշտություն ունելու է։ Նաև նշեմ, որ արդեն կարծեմ 6 հատ կոմբայնի դուրս է եկել, չէ՞ նոր դոջ ֆարմակնիշի կոմբայներ, դա շրջանների հետ մենք առանձին կքննարկենք, երևի հադրոտ հիմնականում եկեմ այնտեղ ունեն քննիչներ եւ այնտեղ եթե հայտեր լինի կփորձենք նրանց էլ բավարարենք, այսինքն բերքահավաքի նախորդին լինելու է, որը մեծ օժանդակություն է նաև լինելու ընդհանուր աշխատանքները կատարելու առումով ԼՂ գյուղնախարար Արամ Մխոյանը իր խոսքում ասաց, որ հայտնի պատճառներով գառնանային ցանցը դեռ չեն կարողացել հանրապետությունում ավարտել։ Այդ պատճառով էլ դեռ աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Իրավիճակը այսպեսին է, անցած տարվա նույն ժամանակի համեմատ հետի աշխատանքները համեմատաբար բարում ճակում են, ամենը 1000 հեկտարով է գտնվում։ Գառնանացանը։ Այո, բայց ցանկի աշխատանքներից հետ է գնացել, որ մատավել է 5200 հեկտար ցանկի աշխատանքները, աշխատանքները ընթացքի մեջ են, մեզ մնում է կատարել 3500 չափ Իհարկե հողապատասխան սերմերը ներդրված են, սերմերի նյութերի հետ կապված խնդիր չունեն, ներդրված ուրեմն 40 160 տոննա կացորենի, ծերմը տրամադրված է, որ պետք է ցանվեր 570 հեկտար, 200 հեկտար ցանված հանքեր ունենք, արևածաղկի մասով արդեն կատարվել 750 հեկտար, դեռ ունենք 850 հեկտարի չափ, սերմացուկա, միքերեկա տրամադրված են, եգիպտացերենի մասով ունենք 2000 հեկտարի համար անհրաժեշտ սերմացու, 500 հեկտար այս պայծությամբ արդեն ցանված են, 500 հեկտարի համար դերս տրամադրված է եւ ցանկացողները կարող են 3000 հեկտարի համար ծերմացու դերսին։ Բազմամյա խոտերի մասով նույնպես երբեր ամբողջությամբ տրամադրված է վարչակազմներին հիմնական մասը տրամադրված է Քաշաթավի շրջանի 51 տոննա, 88 տոննա, 51 տոննա տրամադրված է Քաշաթավի շրջանի մոտ 400 հեկտարի չափով արդեն ցանկալված է եւ ենթացանքով նորից։ Հիմնականում թիրը մեխանիզմ ստորագրվել է իմի արդեն նաև այն օգտագործողները, որոնց համար աշխատանք կատարվել դրանց մի մասը նաև ընտրել են, ցուցակով ընտրել են այն օգտագործողները, որ իրենք չեն ցանել եւ ունեն ներկայացնել դրանց մասով ցուցակները ներկայացել են, որ կատարդեհայի մասով նոր աշխատանքները կատարվել են հիմնականում մարտակերտի շրջանը շատ վաղ սկսեց, ժամանակին սկսեց եւ համատավար ավելի որակով ստացվեց 320 հեկտարի չափով մարտակերտի շրջանը կատարել է հյուրաքանչյուր միջոցառումների համար նախատեսված մոլախոտերի դեմ պայքարի աշխատանքներ մարտունի շրջանում նույնպես համատարար ավելի շուտ են սկսել։ Աշխատանում են նախատեսված աշխատանքները կատարվել են, ինչ որ պլանավորել են, մի քիչ ավելի շատումով, բայց կատարվել են ասկերանի հատուցողական ընթացքի մեջ են կատարվում են։ Բայց նաև նախապես ունենք ծրագրված նաև հրագարդային միջոցառումների պայքարի մեխանիկական եղանակը, վարի միջոցով, նաև մեխանիկական պայքարի միջոցով ծրագիրը ներկայացրել ենք առաջիկա նախագծի ֆինանսավորումը Կառավարության ղեկավարը վրթովմունք հայտնեց այն հարցի վերաբերյալ, թե ինչու որոշ շրջաններում դանդաղ են ընթանում բերքահավաքի նախապատրաստական աշխատանքները։ Պատահական չէ Մարտակերտի շրջանը նշել եւ ուզում եմ նորից կրկնել, ամենավատ օրերին էլ աշխատանքներ կատարվում են։ Այսինքն այն մնացած հիմնավորումները ինչ որ պատճառների ես չեմ ընդունում։ Իհարկե, եթե մենք ավելի շուտ, ավելի ժամանակին այդ միջոցառումները իրականացնեինք, ավելի հեշտ կլիներ։ Հիմնականում մեխանիկական եղանակը, վարել հավարել։ Հիմի գնացեք տեսեք Մարտակերտում այդ ծրսկումների արդյունքում ինչպիսի լուրջ ազդեցություն է թողել եւ ինչքան է հեշտացել հակարդեային աշխատանքը։ Արայք Հարությունյանի այն հարցին, թե ինչ մշակաբույսեր կարելի է դեռ պահտալ հողին, գյուղնախարարի պատասխանը հետևյալներ. Գառնանացանի հետ կապված, պարոն Մխան, մինչև երբ կարող են գառնանացան կատարել ժամկետների առումով, այսինքն մինչև օրինակ հունիսի 5-10-ը կարող են ցանել մանավանդ եգիպտացորեն, արևածաղի, հնդկացորեն։ Նախարարների գոտիներում իհարկե Չեն, դա ներքևի գոտի։ Ինչի՞։ Իհարկե, եղանակը շարունակում ճանաչողնավոր։ Ես ինչ եմ ուզում հուշել, որովհետև կոնկրետ մեր Խաչենի ջրամբարը երբ որ միշտ խնդիր եմ ունենում ջրի, այս տարի հակառակն է։ Այսինքն մանավանդ ակնաթաղամասի հյուսիսային մասում եւ Մարտակերտի շրջանում, որտեղ Խաչենի ջրամբարի տակ է ընկնում, ջրի խնդիր չի լինելու ջրամբարը այսօր լիքն է ամբողջությամբ բավարարել կրկնապատկել այսինքն ժամանակը կա օգտվեք այս առիթից եւ ոչ միայն մեխանիզատորների հետ կապված տրակտորիստների կոնկրետ այլ կոմբայնավարների ցուցակները շտապ ներկայացնում եք օրնիզան։ Դրանից բացի այն հողագործները, ովքեր այս փուլում աշխատանք ունեն իրականացնել, դրանց ցուցակներն եք ներկայացնում, 2-3 օրվա մեջ ամբողջությամբ նրանք ազատվելու են այդ ժամանում իրենց ծառայությունը կատարելու առաջադրանքից, այսինքն նրանք առաջին հերթին են բաց թողնելու։ Դրա համար խնդրում եմ շատ շուտ ներկայացրեք, օգտագործեք այդ հնարավորությունը, պարոն Գրիգորյան։ Պարոն Խաչատրյան, կոնկրետ դուք հողագործների հետ աշխատեք։ Հնարավորությունը կա ջրի խնդիր չի լինելու մանավանդ նշված տարածներում։ Խոսքս կարկառի մասին չէ, կարկառում չեմ կարող բնհատել, որովհետև կախված հետագա տեղումներից, բայց ջրամբարը լիքն է, որը թույլ է տալու մինչև 5000 հեկտար մշակում կատարել։ Մենք երբևէ այս ամսին ջրամբար այս վիճակում չենք ունեցել։ Համատարաբար քիչ է ցանկերը, նա ջրի կապված երևի ստեղել ավելի։ Համադրածնեմ ավելացնեն, էլի։ Դրանով շատ լավ կլինի, որպեսզի ավելի ուրախյալ ցանկերը ստացվի, շատ լավ կլինի քիչ ավելի օպերատիվ կազմակերպվեն եւ ցանկերը քիչ ավելի։ Մենք միամիտ ժամանակ ունենք, ժողովուրդ։ Ես միանշանակ համոզված եմ, մինչև հունիսի 12-ը, հունիսի 15-ը հնարավոր իրականացնել Գառնանացան։ Եթե ոչ ավելուր, բայց լագոնը եթե մինչև հունիսի 15-ը ցանկը կատարվի, չեմ ասում շատ բարձր բեր, բայց գոնե նորմալ բեր կարող են ապահովել։ Պարոն Բախշյան, գումարների հետ կապված, այսինքն անհրաժեշտ գումար տրամադրել։ թող էլի ուշացումով, եթե բանջարաբոստանների մշակաբույսեր պիտի անվի կատարեն, որովհետև մենք պրակտիկայում ունենք, չէ՞, մանավանդ Քաշաթաղի շրջանում օշվարում են սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբերին ապահում, այսինքն ով չի հասցրել օգնել, որ เป զի գոնե այդ բերքի, այսինքն աշնանային բերքի համար աշխատանք իրականացնեն։ Մենք միշտ խնդիր ենք ունենում։ Աշնանը, Վոլիկի, Բիբարի եւ Բադրիջանի խնդիրներ ունենում են։ Պարոն Մուխանով, վարչակազմների հետ առանձին-առանձին օպերատիվ աշխատել եւ մարդկանց, ով պատրաստ են բանջարաբոստանային օգնել ամեն ինչով, որ բացը լրացնի։ Խորհրդակցության մեջ քննարկվեց նաև հատապտուղների, ինչպես նաև բնության բարիքների հավաքման, մշակման հետ կապված հարցերը։ Անսահմանափակ քննարկվում որ չենք էլ կարող եթե շատ ունենանք արտադրել ջերի ուրաբանների բանակը բանջարը։ Հիմա այս պայմանների մատակարարը քիչ ունենք, ունենք սա Արդեն վերջացել։ Պահեստները սաղ դատարկ են։ Այսինքն այդ առումով ազատ են քաղաքացիների ընդհանրապես աշակերտների դպրոց անգամ պատրաստվում եւ ուրաբանների մասով, եւ ջեմերի մասով, եւ պահածոների մասով։ Պարոն Արամյան, վարչակազմի ղեկավարներին մանավանդ գիտեք ինչպեսի մենք խնդիրներ ենք ունեցել, այս վարչնագծում արկա մեր քաղաքացիների մի մասը հիմնական եկամուտը ստանում էին սեզոնային տարբեր ապրանքներ մթերելով, չէ՞ կրմուզյու կլինի, թե շուշան կլինի, թե պեքի կլինի։ Նրանք բաց են թողել այդ ժամանակահատվածը։ Միմի սկսում է մյուս ժամանակահատվածը։ Մուրաբայի համար փոփոկ եւ հետո մոշ կլինի, հոն կլինի, չգիտեմ, տարբեր հատապտուղներ կլինեն։ Փորձել փորձել կազմակերպել այդ մարդկանց հնարավորություն տալ, սկսած մեքենաներ տրամադրելով, ընդհանուր համակարգված այդ նույն այդ շտապօգնության մեքենաների համայնքի թող այդ մարդիկ վերցնեն մտնեն անտառներ ինչքան հնարավոր է քաղեն ինչ քաղեն ինչ ի վիճակի են հանձնելու նշում եմ բոլորը մթերվելու են հաթաթ ինչ հնարավոր ցանկը տալ անսահմանափակ մոշ կլինի հոն կլինի չգիտեմ տարբեր այլ հատապտուղներ կլինեն եւ սկսած տարբեր վերամշակման ձևերից ոչ չորացում մենք կնախատեսենք կպլանավորենք։ Արտադիր մեր պահեսներում ունենալ մշտական ճիրերի քանակություն։ Մոտ 200 տոննա չորացած մասուրի պահանջարկային։ Այդ նշանակում է շրջանի դպրոցներին կարող է ներգրավել այդ ծրագրի։ Հիմա թումը կապ չունի, աշակերտն է 5000 դրամ աշխատում, թե հայրը, թե մայրը օգտվենք մեր հնարավորություններից բնության տված եւ ամբողջությամբ լուծել կամ մեղմացնել սոցիալական վիճակը։ Շատերը կորցրել են իրենց եկամտի աղբյուրներ։ Այնինչ մենք փոխհատուցելու ենք, դա շատ քիչ է լինելու, որ իրենք լուծեն իրենց խնդիրը։ Եթե մեկ ամսում ընտանիք հաղել 2-3 միլիոն դրամի, չգիտեմ, կրմյուզուկ են հաղել վաճառել կամ շուշան, մենք չեն կարող այդքան վճարել, բայց մենք տալիս ենք այս հնարավորությունը անսահմանափակ տարբեր բարիկներից օգտվել եւ վաճառել։ Սա կոնկրետ ոչ միայն հանձնարարական, այլ հետևելու եմ որ շրջանից ինչպիսի աշխատանք է կատարվում։ Ուղղակի եւ խնդրում եւ պահանջում եմ։ Այդ մարդկանց օգնեք մաշինը, բենզինը տվեք, ասեցի քեցեք ծմակը։ Քեցեք քաղաքիկ բերեք, հազնեցի, որտեվ եթե ինքը մենակա 20 կամ 30 կիլոգրամ ինչ-որ բան քաղում, միջև բերում է հասցնում Ստեփանակերտ կամ մթերող կազմակերպություն, ինքը դրանից շատ ծախսանում։ Կենտրոնացված ուզել կազմակերպել այդ ամբողջը փորձել կանոնակարգել։ Հանրապետության շրջաններում ինչպես են նախապատրաստվում βέρքահավաքին, հակահրդեհային կանխարգելիչ ինչ միջոցառումներ են իրականացնում։ Այս մասին մեր հաջորդ եթերաժամին։ Բարգամներ ավարտեցինք հորվա թողարկումը, այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում։